Iazko ekainaren erdialdetik gaur arte 5.000 mila migratzele baino gehiago irun eta endai arteko zubia zeharkatu dute. Gehienak Afrikarrak, irunen migrazio egoeran diren pertsona hauei sustengo eta laguntza emateko harrera sarea sortu zen. Gaur egun laguntza hori ematen jarritzen dute, baina zerk eragiten du hainbeste lagun beraien jaioterria utzi eta arriskuz beteriko bidai bati ekiteari. Guzti honen gogoetatzeko eta bereziki migrazioak duen oinarri politikoa eztabaidatzeko aman komunasareak Afrika askatu kolonialismoa suntzituz izenburuko jardunaldi bat antolatu du asteburu honetarako. Bearekin hitzein dugu aman komunak sareko kidea. Gure asmoa da pizka bat eh, gauzen sustraietara joatea eta ikustea zer gaitekan ba, inbeste milaka lagunek badutela beharra ez, e, euren sorterrira usteko, eta unera etortzeko kontutan hartuz, ba, euren sorterria oso aberatsa dela, mm -hmm. lehen gai pilo bat, mineral pilo bat dituztela, eta, bueno, onera etortzen direnean, e, paperi gabe direla, eta kriston nahiko egoera latza, ez, daukate hemen bizitzeko dena den guk eh, argi utzi nahi dugu eh, defendatzen dugu laman komunak zaretik ba, pertsona ororen eskubidea ba, erabakitzeko nundik ibili nahi duen libre eta nun bizi nahi duen noski mm-hmm. ez? Baina bai nahi genula ba, nola bait sakondu kriska bat gai horretan ez? eta ikusi ba zeintzu diren e, migrazio exodo masibo honen arrazoi politikoak eta gure e, Europar herriek e, daukaten erantzun gizuna hortan. Bai, goizeko amarretatik egongo gara mm, San Juan plazan, larun batean, e, bertan gozalduko dugu, eta gozaldu ondoren e, irakurket, e, gidatuari emango diogu hasiera, E, bertan bederatzi Afrikako mapa ez berdin egongo dira ikusgai eta mapa bakoitzak ba, bere azalpenak izango ditu, ez? E, euskaraz, gazteleraz eta frantsesez eta ikusiko dugu ba, kolonizazioen aurretikan ba, zein izan den Afrikar kontinentearen garapena e, kolonialismo hori dagokionez eta kanpotar interbentzioari dagokionez eta horrekin batera ba, pues hori, eh, baliabideen lapurreta eta bar. Eguardiko amabitan, arrezirik ez, lelopean, kalejira burrumba txaranga maturik. Kalejira iruneta eta arteko Santiago Zubiraino iragango da. Bertan amabiterdietan ekitaldi bat prestatu dute. Arratzaldeko bostetan, irungo lakasita gaztetxean, Afrika eta neokolonialismoa izenburuko mintzaldia izango da.